Bismillahirrahmanirrahim. İkra oku. El misal el ati gelen örneği summa daha sonra kevvin oluştur. Esileten sorular ve ecvibeten ve cevaplar mislehu onun gibi. Misalun örnek. Limen hazel kitabu? Kimindir bu kitap? Hazel kitabu li Muhammedin. Bu kitap Muhammed'indir. Vahid bir Limen hâzel kalemu Kimindir bu kalem? Hâzel kalemu li Abbasin Bu kalem Abbas'ındır. İthnan iki Limen hâzel miftahu Kimindir bu anahtar? Hâzel miftahu li Ali'in. Bu anahtar Ali'nindir. Selâse üç. Limen hâzihi seyyâratu Kimindir bu araba? Hâzihi seyyâratu lil mudiri Bu araba öğretmenindir, müdüründür. Erba'a Limen hâzihil bekaratu Kimindir bu inek? Hâzihil bekaratu lil fellahi bu inek reçberindir. Hemse 5 Limen hâzihil hakibetu Kimindir bu çanta? Hâzihil hakibetu lil müderrisi Bu çanta öğretmenindir. Sitte Limen hâzel kursiyyu Kimindir bu sandalye? هذا الكرسي لعمار بو ساندالية أمارندر لمن هذه الدجاجة؟ كمندر بو تاوك؟ هذه الدجاجة لبنت الفلاح بو تاوك رنشبرين كزنندر لمن هذه الساعة؟ كمندر بو ساعت؟ هذه الساعة لابن المدير. Bu saat müdürün oğlunundur. Limen hâzel beytu? Kimindir bu ev? Hâzel beytu littabibi. Bu ev doktorundur. Aşara on. Limen hâzihil mil'akatu? Kimindir bu kaşık? Hâzihil mil'akatu littalibi. Bu kaşık öğrencinindir. İkra vaktub. Oku ve yaz. Vahid. Hâzâ tabibu min İngiltere. Bu doktor İngiltere'dendir. İthnan. Zehebe Hamidun ila Fransa. Hamid Fransa'ya gitti. Selâse. محمود مريض هو الآن في المستشفى محمود hastadır o şimdi hastanededir 4 ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا عبد الله ألمانيا دان إنجلتريا gitti 5 هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى Bu kitap İsa'nındır ve şu kitap Musa'nındır. Sitte Hâzel mühendisu min Amerika. Bu mühendis Amerika'dandır. İkra Oku Vahid Es-sebburetu emâmet talibi Tahta öğrencinin önündedir. Vahiye halfel müderrisi ve o öğretmenin arkasındadır. İthm. Eyne seyyaratul müderrisi? Öğretmenin arabası nerededir? Hiye emamel medreseti. O okulun önündedir. Selâfe Eyne beytul imami? İmamın evi nerededir? Beytul imami halfel mescidi. İmamın evi mescidin arkasındadır. Erba Eyne celese Hamidun Hamid nereye oturdu? Celese halfe Mahmudin Mahmud'un arkasına oturdu. Zehebe Ammarun ilel mescidi Ammar mescide gitti ve celese emamel mihrabi ve mihrabın önüne oturdu.